ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله ای مؤمنان به شعایر خدا به حرمتی مکنید و نه هم به ماه حرام نه به هدیه و نه هم به حیوانات دارای قلاده و نه هم به آنهایی که قصد بیت الحرام کرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند و هنگامی که از حرم و لباس احرام بیرون شدید چه کرده می دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید بر نیکوکاری و پرهیزگاری یکدیگر را کمک کنید و در گناه و ظالم کمک ننمایید از خدا بترسید به تحقیق خداوند سخت عذاب کننده حرمت و الدم و لحم الخند والمنخنقة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل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 آنها ذبح شوند همگی بر شما حرام است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی تمام این اعمال فسق و گناه امروز کافران از دوال آیین شما معیوز شدند بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان برای شما پذیرفتم اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند مانعی ندارد که از گوشت های ممنوع بخورند خداوند زنده و مهربان است يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أحل لكم و ما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو برای نماز آمادگی میگیرید روها و دستهای خود را تا ها بشویید سر خود را مسح کنید و پاهای خود را تا ها بشویید اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید یعنی غسل کنید اما اگر مریض یا به سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا به زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید پس قصد خاک پاک کنید یعنی تیمم نمایید و با آن روحا و دستهای خود را مسح کنید خداوند نمیخواهد به شما حرج عاید کند بلکه میخواهد تا شما را پاک گرداند و نعمت خود را بر شما کامل گرداند تا باشد که سپاس گذار شوید واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور نعمت خدا را بر خود بیا دارید و نیز پیمان استواری را که شما را به آن متعهد ساخته است آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم و از خدا بترسید حقا که خداوند به درون سینه ها آگاه یا واعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ای مؤمنان در راه خدا استوار باشید به عدالت گواهی دهید دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت عدول ورزید عدالت ورزید این به پرهیزکاری نزدیکتر است از خدا بترسید حقا که خداوند آنچه میکنید آگاه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم خداوند به کسانی که ایمان آوردند با عمل نیکو کردند وعده کرده است که برای ایشان آمرزشی و مزد بزرگ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آنانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند همین ها جند اهل دوزخ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ای مؤمنا نعمت خدا را بر خیش آرید هنگامی که گروه خواستند تا بر شما دست درازی کنند ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت و از خدا بترسید و باید مسلمانان بر خداوند توکل ورزند ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل بیگمان خداوند از بنی اسرائیل عهد گرفت و از ایشان دوازده وکیل برگزیدیم و خداوند گفت من با شما جم اگر نماز را بر دارید زکات بپردازید به پیامبرانم ایمان آرید ایشان را یاری نمایید و به خدا قرض حسنه بدهید بدون شک من از شما گناهان شما را میزدادم و شما را به باغهای داخل میگردانم که در زیر درختان آن جویبارها جاری اما اگر کسی از شما بعد از این کافر شد پس براستی که راه راست را گم کرده است نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحذفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بسبب پیمان شکنیشان بر ایشان لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم ایشان کلمه ها را از جاهای درست آنها تحریف کرده و بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند و تو همیشه بر خیانت تازه از ایشان آگاه شوی. مگر ای از ایشان خیانت خیانت نمیکنند پس ایشان را عفو کن و از اعمال ناشایسته ایشان درگذر حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارند و من الذین قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا استهزئوا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون و از کسانی که می گفتند پیمانشان را گرفتیم اما ایشان بهرهمندی از آنچه را به ایشان گوشزد شده بود فراموش کردند سپس در میانشان تا روز قیامت دشمنی و بغض را برانگیختیم و به زودی خداوند ایشان را از نتیجه آنچه کردند آگاه سازد یا اهل الكتاب قد كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من ای اهل کتاب بدون شک به شما پیامبر ما آمده است و شما بسیار چیزهایی را که از کتاب پنهان می کردید بیان می کند و از بسا تقصیرات شما در می برای شما بیگمان از نزد خداوند نور و کتاب واضح آمده است يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام به وسیله آن کتاب خداوند همه کسانی را که در جستجوی رضای اویند به آرامش و سلامتی هدایت می کند و ایشان را به اراده خود از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون می آورد و براه راست هدایتشان می کند لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن بينهما يخلق ما والله على كل شيء قدير واقعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند همانا عیسی پسر مریم است بگو اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و هر آن کسی که در روی زمین است همه را هلاک کند و چه کسی میتواند کوچکترین مانعی را در برابر خدا به میان آرد پادشاهی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست از آن خداست خداوند هر آنچه را بخواهد می آفریند و خداوند بر هر چیز تواناست اليهود یهود و نصارا گفتند ما پسران خدا و دوستان او می باشیم بگو پس چرا خداوند شما را در برابر گناهان شما عذاب می کند بلکه شما انسانی هستید از آنچه خداوند آفریده است هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد عذاب می کند پادشاهی آسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست از آن خداست و به سوی اوست بازگشت یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا لقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ای اهل کتاب پیامبر ما به سوی شما آمد تا در هنگام فطرت پیامبران حقایق را برای شما بیان کند تا نگویید برای ما مجد دهنده و بیم دهنده نیامده است بنابراین اینک برای شما واقعا مجد دهنده و بیم دهنده آمد و خداوند بر همه چیز و وإذ قال موسى لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل فيكم و جعلكم ملوکا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت من العالمین و بیاد آرید وقتی را که موسی به قوم خیش گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود بیاد آورید چون در میان شما پیامبرانی گماشت و هر کدام شما را پادشاه یعنی صاحب اختیار گردانید و برای شما چیزهایی را داد که هیچ کس دیگر را از جهانیان نداده بود يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين ای قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما اختصاص داده است داخل شوید و به عقب خیش باز مگردید که زیانمند می شوید قالوا یا موسى این فیها قوما جبارین و اینا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن گفتند ای موسا در آن سرزمین مردم بسیار سرکشند و ما هرگز در آن داخل نمیشویم تا ایشان از آن بیرون آگند اگر ایشان از آنجا بیرون شوند بیگمان ما داخل شونده ایم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون در این میان دو نفر از کسانی که از خدا ترسیدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانی کرده بود گفتند بر ایشان از دوازده شهر داخل شوید و چون به آن داخل شدید یقینا شما پیروز هستید و الله فتوكلوا این کنتم مؤمنین و بر خدا توکل ورزید اگر ایمان دارید قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون گفتند ای موسی مادامی که آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نمی شویم پس برو تو و پروردگارت بجنگید ما در اینجا نشسته ایم قال رب انی لا الا نفسی و اخی فافرق بیننا و القوم الفاسقین موسی گفت ای پروردگار من تنها اختیار خود و برادر خود را دارم پس تو میان من و این مردم اسیانگر جدایی بیفکن قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا على القوم خداوند گفت پس آن سرزمین تا چهل سال بر ایشان حرام کرده شده است که در روی زمین سرگردان شوند پس تو بر این مردم سرکش اندوهگین مباش واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين به ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان هنگامی که هر یک از این دو تن قربانی را به خداوند تقدیم کردند پس قربانی یکی از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد دومی گفت براستی تو را میکشم و گفت بیشک خداوند قربانی را از پرهیزگاران میپذیرد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمین اگر تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی من دست خود را به سوی تو برای کشتن دراز نمی کنم به تحقیق که من از خداوند پروردگار آدمیان می ترسم اینی ارید ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین من میخواهم تا تو هم گناه مرا و هم گناه خود را به دوش خود بکشی و به این ترتیب از اهل آتش کردی و این است جزای ستمکاران فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرین نفس خودخواه او وی را به قتل برادرش رام ساخت پس او را کاشت و به این ترتیب از زیانکاران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 عظیم بیگمان جزای کسانی که با خداوند و رسول او به جنگ برمیخیزند و به فسادکاری در زمین سعی میورزند این است که کشته شوند یا به دار زده شوند یا دستها و پاهایشان از طرف مخالف بریده شود یا از زمین دور ساخته شوند این برایشان رسوایی در دنیا و در آخرت برایشان عذاب بزرگی الا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر ایشان توبه نمودند پس بدانید که بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ای مؤمنان از خدا بترسید و وسیله تقرب را به وی بجوزید و در راه او جهاد کنید تا باشد که رستگار شوید إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم بیگمان کافران اگرچه واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی چند آن به دسترسشان قرار داده شود تا آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند هرگز از ایشان پذیرفتن نمی شود و برای ایشان عذاب دردناکی یریدون ان یخرجوا من النار ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم میخواهند تا از آتش دوزخ بیرون شوند ولی هرگز از آنجا بیرون شدنی نیستند و برای ایشان عذابی همیشگی و والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء يحتسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دوست که مرد باشد بچه زن زن دستهای ایشان را ببرید به جزای عملی که آن را مرتکب شدند و این سرزنشی است از جانب خدا و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم پس اگر کسی بعد از ستمی که کرده است توبه کند و خود را اصلاح نماید پس حقا که خداوند توبه اش را میپذیرد بدون شک خداوند آمرزگار و مهربان است ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا نمیدانی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست هر کی را بخواهد عذاب می کند و هر کی را بخواهد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 میدهند کلمات را بعد از آن که در جای اصلیش قرار یافته است تغییر میدهند میگویند اگر برای شما این حکم داده شد طبق نظر شما حکم صادر گردید آن را بپذیرید و اگر این حکم طبق نظر شما داده نشد از قبول آن اجتناب ورزید و چون خدا اراده گمراهی کسی را بنماید برای او از جانب خدا هیچ چیزی کردن آنها یند که خداوند نخواسته است تا دلهایشان را پاک گرداند برای ایشان در دنیا رسوایی و برایشان در آخرت عذابی بزرگ سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاء يسألك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين به هر دروغی گوش فرا میدهند هر حرامی را میخورند پس اگر نزد تو بیایند در بینشان فیصله کن یا از ایشان اعراض نما و اگر از ایشان اعراض کنی هیچ ضرری به تو رسانیده نمی و اگر فیصله کردی با انصاف در میانشان فیصله کن حقا که خداوند مردم منصف را دوست دارد وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين و چگونه تو را حکم سازند؟ در حالی که تبرات به دسترسشان است و در آن حکم خداست بعد از آن نیز اعراض می کنند و آنها واقعا مؤمن نیستند إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بتحقيق كتاب کتاب را فرستادیم و در آن هدایت و روشنی پیامبران بنی اسرائیل که به فرمان خدا تسلیم بودند و آن برای یهود حکم می کردند و علمای ربانی و دانشمندان یهود نیز به سبب این که به کار حفاظت کتاب خدا گماشته شده بودند و بر آن گواه بودند بنابران از مردم مترسید بلکه از من بترسید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز نفروشید کسانی که مطابق به آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند همیشانند کافر وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون و برایشان در آن کتاب حکم کردیم یک تن به عوض یک تن و چشم در برابر چشم بینی در برابر بینی گوش در برابر گوش دندان در برابر دندان و زخمها در برابر یکدیگر قصاص می شود پس اگر کسی از قصاص درگذرد این عفو کفاره گناهان وی می شود و کسانی که مطابق به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند همیشانند ستمگاران وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين و به تعقیبشان عیسی پسر مریم را به حیث تصدیق کننده آنچه پیش از او از تبرات آمده بود فرستادیم برای او انجیل را دادیم که در آن هدایت و روشنایی بود و آنچه را پیش از آن از تبرات نازل شده بود تصدیق می کرد و هدایت و پندی بود برای پرهیزگاران الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون اهل انجیل باید به چیزی حکم کنند که خداوند در انجیل فرو فرستاده است کسی که به آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم نکند هایند فاسقان وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و به تو کتاب را به حق فرستادیم در حالی که آنچه را پیش از آن از کتاب نازل شده بود تصدیق می کند و بر آن نگهبان می پس میان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم کن و به عوض احکام راستینی که به تو آمده است از هوای نفسشان پیروی مکن به هر گروهی از شما شریعت و راه مقرر کردیم اگر خداوند اراده می کرد شما را امت واحد می گردانید ولی خواست او این است تا شما را در چیزی که به شما داده است آزمایش کند پس به نیکویی ها شتاب کنید با گشت همه شما به سوی خداست سپس از آنچه در آن اختلاف می کردید شما را آگاه می سازد و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يبتنوك عن بعض ما الله إليه فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون و گفتیم در بینشان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن و از هوای نفس ایشان پیروی مکن و از ایشان در حذر باش مبادا تو را فریب داده و از بعض چیزهایی که خداوند به سوی تو فرستاده باز دارند و اگر ایشان رو برگردانند پس یقین داشته باش که خداوند میخواهد تا ایشان را در برابر بعضی از گناهانشان مجازات کند براستی که بسیاری از این مردم فاسقند أفحكم حکم يبغون ومن و من الله حكما لقوم يوقنون پس آیا حکم دوره جاهلیت را میخواهند برای مردم با ایمان چه کسی میتواند از خداوند حکم بهتری صادر کند یا ایها الذین ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي مؤمنا یهود و نصارا را دوست مگیرید یعنی تکیگاه خود قرار ندهید بعضشان دوست یعنی که بعض دیگرند و کسی از شما که به دوستی به آنها رو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 به هر که بخواهد ارزانی می نماید و خداوند گشایشگر داناست اینما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بیگمان دوست واقعی شما خدا پیامبر او و مؤمنان اند آنهایی که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند زکات می دهند و در پرستش خدا فروتن می باشند من یتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون و کسی که خدا پیامبر او و مؤمنان را دوست بگیرد گمان حزب خدا یعنی غالب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي مؤمنا از اهل کتاب پیشین و کافران کسانی را که دین شما را به مسخره میگیرند و آن را ملعبه قرار میدهند دوست نگیرید و از خدا بترسید اگر واقعا مؤمن هستید وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون با هنگامی که مسلمانان را به نماز فرا میخوانید یعنی آزان میدهید این نامسلمانان آن را به تمسخر و بازی میگیرند این از سببی است که ایشان قومی اند نافهم قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا بگو ای اهل کتاب از ما انتقام نمیگیرید مگر به این سبب که ما به خدا و آنچه به ما نازل شده است و آنچه پیش از ما نازل شده است ایمان داریم و حال این که اکثر شما فاسقید قل هل انبئكم بشر من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 کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده و بر ایشان خشمگین شده و از ایشان مسخ شدگانی به شکل بوزینگان و خوکها ساخته و شیطان را پرستش کردند اینها از نظر مرتبه بدترند و از راک راست کنارگیرتر و اذا جاؤکم دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون و هنگامی که نزد شما میآیند میگویند ایمان آورده این اما با کاف وارد میشوند و با کاف خارج میگردند و خداوند از آنچه کتمان میکردند آگاه تر است وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون بسیاری از ایشان را میبینی که در گناه تجاوز و خوری بر یکدیگر پیش دستی میکنند با که بد است آنچه ایشان مرتکب شدند لولا ينهاهم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 که بر تو از طرف پروردگارت نازل شده بر تغیان و کافر بسیاری از آنها میافزاید و در میان آنها عداوت و دشمنی تا روز قیامت افکندیم و هر زمان آتش جنگ افروختند آن را خداوند خاموش ساخت و برای فساد در زمین تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم اگر اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند ما واقعا از ایشان گناهانشان را می زدودیم و ایشان را در باغهای پر از نعمت بهشت راه میدادیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اگر ایشان تورات انجیل و آنچه به ایشان از جانب پروردگارشان فرستاده شده بود برپا می داشتند بیگمان از آسمان و زمین روزی می خوردند گروهی از ایشان میانه روند اما اعمال بسیاری از ایشان ناشایسته یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله يهدي ای پیامبر پیامی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی و خداوند تو را از شر مردم فساد پیشه نگه میدارد حقا که خداوند گروه کافر را هدایت نمی کند قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين بگو ای اهل کتاب شما بر چیزی نیستید که بر آن استناد برتید تا رهنمودهای تورات انجیل و آنچه را از طرف پروردگار شما برای شما فرو فرستاده شده است عملی سازید و به یقین آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده است و سرکشی و کفر بسیاری از ایشان افزاید بنابر آن بر رویه مردم کافر غمگین مباش إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهودی شدند و صابیها و نصارا هر کسی که به خداوند به روز قیامت ایمان آرد و کار نیک کند پس بر ایشان نه و نه هم ایشان می لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كذبوا وفريقا يقتلون بیگمان ما از فرزندان اسرائیل پیمان استوار گرفتیم و به سوی ایشان پیامبرانی فرستادیم هر باری که به ایشان پیامبری چیزی را می آورد که مطابق به هوای نفسشان نمی بود ادهی از این پیامبران را تکذیب کردند و ادهی از ایشان را به قتل می رساندند وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ایشان پنداشتند که آزمایشی نخواهد بود بنابر آن کور و کر شدند سپس خداوند توبه ایشان را پذیرفت ولی باز هم اثر ایشان کور و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 منهم عذاب کسانی که گفتند خداوند سوم خدایان سیگانه است به یقین کافر شدند در حالی که جز خداوند یگانه هیچ معبودی نیست و اگر ایشان از این چیزی که میگویند خودداری نکنند بدون شک و کسانی که از آنها کافر گردیدند عذابی دردناک میرسد افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحیم آیا به خداوند رجوع نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند و خداوند آمرزنده و مهربان است بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسیح پسر مریم نیست مگر پیامبری بدون شک بسا پیامبران پیش از او گذشته است مادر او زن صدیقه بود هر دویشان تعام خوردند ببین که چطور برای ایشان آیات خود را بیان کنم و باز ببین که آنها چگونه از حق باز داشته شوند قل اتعبدون من دون الله ما يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بگو آیا شما به جز خدا چیزی را پرستش می کنید که قدرت آن را ندارد تا به شما زیانی یا سودی برساند و خداوند هم اوست شنوا و دانا قل یا اهل الكتاب لا تغلو دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بگو ای اهل کتاب در دین خود بناحق ناحق غلو مکنید و از هوای نفس مردمی که در گذشته به خطا رفتند و بسا مردم را گمراه ساختند و خودشان نیز از راه راست انحراف ورزیدند پیروی مکنید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون با آن گروهی از بنی اسرائیل که کافر شدند به زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شد این از سببی بود که ایشان نافرمانی می کردند و از حد می گذشتند كانوا لا منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ایشان دیگر را از گناهانی که مرتکب شدند باز نمی داشتند چه بد است عملی که ایشان مرتکب می شدند ترى كثيرا منهم يتولون لبئت ما قدمت لهم أنفسهم أن الله عليهم وفي العذاب هم خالدون بسیاری از ایشان را میبینی که کافران را دوست میگیرند چه بدی کارهایی که نفسشان برای آنها از پیش فرستاده است به سبب آنکه خداوند بر ایشان خشمگین شد و ایشان همیشه در عذاب به سر میبرند ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون اگر به خدا و پیامبر و به آنچه برای او فرستاده شده است ایمان می آوردند کافران را دوست نمی گرفتند اما بسیاری از ایشان فاسقند لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم تسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بیگمان شدیدترین مردم از روی دشمنی برای مؤمنان یهود و مشرکان را میابید و بیگمان نزدیکترین مردم از روی دوستی برای مؤمنان کسانی را میابی که میگویند ما نصاراییم این از سببی است که در بینشان قسیسین یعنی دانشمندان و رهبان یعنی سومعنیشینانی وجود دارد و ایشان کشی نمی کنند و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين و وقتی ایشان آنچه را به پیامبر فرستاده شده بشنوند چشمانشان از عشق لبریز میبینیم به سبب حقیقتی که آن را تشخیص دادند میگویند پروردگار ما ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين با چه دلیل می توانیم داشته باشیم که به خداوند و دین حقی که به ما آمده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزومندیم که پروردگار ما ما را در زمره مردم صالح داخل گرداند فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين پس به خاطر این سخن که گفتند خداوند آنها را به های مزداد که در زیر های آن جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر میبرند و چنین است مزد نیکوکاران والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اما آنهایی که کافر شدند و آیات ما را دروغ پنداشتند ایشان اهل دوزخند یا ایوه الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين ای مؤمنان چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال گردانیده حرام مسازید و از حد مگذرید حقا که خداوند کسانی را که از حد میگذرند دوست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 خانواده خود میدید یا لباس پوشانیدن بر آن ده نفر و یا آزاد کردن یک برده و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد سه روز روزه میگیرد این کفاره سوگندهای شما به هنگامی که سوگند یاد میکنید و مخالفت مینمایید و سوگرهای خود را حفظ کنید و نشکنید اینچنین خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند تا شکر او را به جا آورید الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فيتنبوه لعلكم تفلحون ای مؤمنان شراب قمار سنگهای نصب شده برای پرستش و بخت آزمایی با وسیله تیرها پلید و از کردار شیطان است بنابر آن از آن احتراز کنید تا باشد که رستگار شوید إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بگمان شیطان میخواهد تا با وسیله شراب و قمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟ و الله و الرسول إنما على البلاغ المبين خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و از نافرمانی خدا و رسولش حذر کنید اگر شما روگردانید پس بدانید که وظیفه رسول تنها رساندن این پیام روشن است و بعد. لیس علی الذین آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين بر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند گناه که در آنچه خورده اند نیست یعنی نسبت به نوشیدن شراب قبل از نزول حکم تحریم مجازات نمی شوند مشروط بر این که تقوا پیشه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند سپس تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ای مؤمنان بیگمان خداوند شما را در برخی موارد شکار که به آن دستها یا نیزه های شما میرسد می کرد تا خدا کسی را که غایبانه از او می ترسد متمایز گرداند و کسی که بعد از این تجاوز کند برایش عذابی دردناک است يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله ای مؤمنان هنگامی که در حرم یا لباس احرام هستید شکار نکنید و هر کسی از شما که عمدن آن را به قتل برساند باید کفاره معادل آن را از چهار پایان بدهد کفاره که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت هدیه به حریم کعبه برسد یا بر او تغذیه محتاجان یا معادل آن روزه گرفتن است تا جزای کردار خود را بچشد خداوند آنچه را در گذشته به عمل آمده بخشیده است اما اگر کسی بار دیگر مرتکب چنین عمل شود خداوند از او انتقام میگیرد و خداوند عزیز و صاحب انتقام است أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون به شما شکار دریا و خوردن آن برای منفعت شما و مسافران حلال است اما شکار خشکه تا وقتی که در حرم یا در حال احرام هستید بر شما حرام است از خداوند بترسید ذاتی که به سوی او حشر می شوید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله برای سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین مافی حرام و قربانی های بینشان و قربانی های نشاندار این گونه احکام حساب شده و دقیق به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند و خداوند به هر چیز دانا اعلموا ان الله شدید و الله غفور رحیم بدانید خدا دارای مجازات شدید و در عین حال آمرزنده و مهربان است ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پیامبر وظیفه جز ابلاغ رسالت و دستورهای الهی ندارد و مسئول اعمال شما نیست و خدا میداند چه چیزها را آشکار و چه چیزها را پنهان می‌دارید قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستند اگرچه کثرت ناپاک ها تو را به شگفتی بیاندازد از مخالفت خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد تا رستگار شوید الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ترد لكم عفى الله عنها والله غفور حميم ای کسانی که ایمان آورده اید از مسائل سوال نکنید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار می شود خداوند آنها را بخشیده است و خداوند آمرزنده و حلیم است قد سألا قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها بعضی مردم پیش از شما نیز چنین سؤالاتی را کردند و بعد از آن به سبب انکار به آن کافر شدند ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون خداوند هیچ گونه بهیره و صائبه و وسیله و هام قرار نداده است ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشتر آنها نمیفهمند توضیح بهیره صائبه و وسیله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 هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما قیام نمیرسانند با گشت همه شما به سوی خدا و شما را از آنچه عمل میکردید آگاه میسازند أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم طعنتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقتلان بالله إن يغتبكم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از میان شما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 کسانی که گواهان نخست بر آنها ستم کرده اند و جای آنها قرار میگیرند و به خدا سوگند یاد میکنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما مرتکب تجاوز نشده ایم که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين این کار بیشتر سبب می شود که به حق گواهی دهند و از خدا بترسند و یا از مردم بترسند که دروغشان فاش گردد و سوگندهای جای سوگندهای آنها را بگیرد و از مخالفت خدا بپرهیزید و گوش فرا دهید و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام از آن روز بترسید که خداوند پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید مردم در برابر دعوت شما چه پاسخی دادند می گویند ما چیزی نمیدانیم تو خود از تمام پنهانی ها آگاهی إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكفلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنه که جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بیاد دار که خداوند گفت ای عیسی پسر مریم نعمت مرا که به تو و مادرت ارزانی داشتم به آر آن وقت که تو را به روح القدس قوت دادم با مردم در سفری و در سن کهولت سخن گفتی و بیاد آر که من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را آموختم و بیاد آر که از دل شکل مرغی را به اجازه من می ساختی و در آن می دمیدی و آن به اجازه من مرغ می شد و کور مادرزاد و پیس را به اجازه من شفا می دادی و بیاد آر که مرده را به اجازه من زنده می ساختی و بیاد آر چگونه من بنی اسرائیل را از رسانیدن آسیب به تو باز داشتم در آن هنگام که به ایشان نشانه های روشنی را آوردی پس کافران ایشان گفتند اینها جز سحر آشکار نیست و این اوحیت مسلمون و بیاد آر هنگامی را که به هواریون الهام کردم که به من و پیامبرم ایمان آرید گفتند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما واقعا مسلمانیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مريم هل یستطیع ربك ان ينزل علینا مائدة السماء قال الله كنتم مؤمنين و باید آر هنگامی را که هواریون گفتند ای ایسا پسر مریم آیا پروردگار تو میتواند برای ما صفی از آسمان فرو فرستد عیسی گفت از خداوند بترسید اگر ایمان دارید قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن شود و بدانیم که تو واقعا به ما راست گفته و ما بر این معجزه گواه باشیم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير عیسی عرض کرد خداوندا پروردگارا مایده ای از آسمان بر ما بفرست تا عید برای اول و آخر ما باشد و نشانه از تو و به ما روزی ده تو بهترین روزی دهندگانی قال الله منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا من العالمين دعای او را مستجاب کرد و گفت من آن را بر شما نازل می کنم ولی هر کس از شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید او را چنان مجازات می کنم که احد